հայրենիքի անսասանության եւ խաղաղության համար, այն համոզմունքով, որ Աստված միշտ լսում է մեր աղոթքները։ Հավարտ պատարակի մայր տաճարում կատարվեց հանրապետական մաղթանք։ նամս քեն Տեր, որի չեր հերկնից ի դաշտն Արարատյան եւ հիմնեցեր զեկեղեցի քո ի վերավիմին հավատո ազգիս հայոց եւ կարկացեր նմա հովապետս եպիսկոպոսունս վարդապետս եւ հովիվս արի հաստատություն քոյո հոտին որ եւ այժմ ելեր այցելություն ազգիս հայոց արիցուցանել մեզ զողորմություն քո մեծ եւ հաստատեցեր ի Հայաստան եւ Արցախ աշխարհած հանրապետություն Արցախա վասն օրո մեծաձայն գոհաբանությամբ սփարս զգոհություն եւ երկրպագություն վերառակենք մեծի բարերարությանը, ի բարձունս հոր եւ որդվո եւ օգնույն սրբո, ամենայն ժամ եւ հավիտյանս հավիտենից խաղաղություն ամենեցուն։ Եվ ընթակույտ քու Աստուծո երկիր պակեսցուք, առաջի կոտե։ Եվ արդ մենք ամենեքյան խոնարյալ անկանին կարաչիքով եւ հայցեմ կամենարատ ողորմութենեդ քումմե Տեր Աստված մեր պահպանես ցես ըս հանրապետություն Արցախա Հայաստան աշխարհի ի խաղաղության, ի բարորության եւ հասասանության օրտնյա դեր զամենայն հավատարիմ եւ նվիրյալ պաշտոնյա այսօրա ըս նախագահը, ըս խորհրդարանն, ըս նախարարս, զորապետս եւ զամենայն զինվորյալ մանկունս սորա։ Օրտնյա Զամենեսյան, որ քնդիշխանությամբ հանրապետությանս են, զեկեղեցականս եւ զաշխարականս, զմեծս եւ զփոքունս, զարս եւ զկանայս, ես ամենայն հավատացյալ ժողովուրդ քո ընթովանյավ աչոքո, ընդ որո հովանավորության մնալով ի խաղաղության, փարավորես ցուկս հար եւ զորթի եւ սուրբ հոգի, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն թեմակալ առաջնորդն ապա եւ պահպանիչ կարդաց։ Պահպանիչ եւ հույսավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր պահյա եւ պահպանյա եւ օրհնյա Հանրապետություն Հայաստան եւ Արցախ Զեկեղեցիս Հայաստանյայց սպաշտպանության բանակս եւ ժողովուրդս քո առաջիկացյալ այլև Տեր օրտնյա եւ պահպանյա ըստ հրամանատարս, զորապետս եւ զորագլուխս, ընթովանյավ սուրբ եւ պատվական խաղաղության Սրկյա ազատյա հերևելի եւ աներևույթ թշնամբույն արժանավոր յագոյքամ փառավորե ըստ քեզոն թոր եւ սրբոք բույտ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան սավիտենից ամեն օրտնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Ալելույա ալելույա ողորմություն եւ ճշմարտություն պատահեցին, արդարություն եւ խաղաղություն համբերեցին։ Մայիսը, որ հաղթանակների ամիս է, այլևս ուրիշ հույզեր ու զգացումներ է բերում իր հետ։ Մեր հաղթանակներին հետահայաց ենք նայում։ Հնչելիք շնորհավորանքների, բարեմաղթանքների փոխարեն լռում ենք մեկ րոպե կարկամում, բայց եղել է Շուշիի ազատագրումը, եղել է հաղթանակը, եւ դա մերն է, 1 րոպե լրություն։ Լրության ուղեկիցը եկեղեցու զանգն է, աղոթքը, ցավը, մրմուրը, տարանուն հույզերը, մերներ ու մերը չէ, կար ու չկա։ Բոլորի մտորումներում Շուշին է, ազատագրված ու գերեվարված Բերթաքաղաքը, մեր հարազատը, սիրելին, գեղեցկուհին, Սրբո ավետարանիս Հիսուսի Քրիստոսի, որըստ Մատթեոսի Մայիսի 9 առավոտյան մեծ հայրենականում Արցախյան առաջին ապրիլյան եւ 44-օրյա պատերազմներում հանուն հայրենիքի զոհվածների հիշատակի լրրության 1 րոպեից հետո Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին մայր տաճարում կատարվեց հոգեհանգստի կարգ ձեռամբ Վրթանես Սրբազանի եւ մասնակցությամբ հոգեվոր դասի։ Այնուհետև առաջնորդանիստ մայր տաճարից հայոց բանակի պահապան Աշոտ Երկաթի պատմական Սուրբ Խաչի առաջնորդությամբ ձգվեց առաջերթը դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր։ Այս ամենը հիշեցնում է երթում ու պայքար, նոր հաղթական ստեղծագործությունների արարման ու հանրահրճակման դրվագներով Արլեցուն։ Բարդ ու ակասական մտքերով տեղափոխվում ենք անցյալ 1988 թվական, երբ ծավալվել է հայոց համազգային շարժումն ու 1 տարի անց վերաբացվել Արցախի պատմական թեմը։ Վրթանես Սրբազանի հետ զրուցելով հասնում ենք 2020 թվականի մայիսի 9 Ամբողջ մեր պատմությունը նամանավանդ քրիստոնեություն ընդունելուց հետո ամբողջը մեր հավատքի եւ հայրենիքի հետ պատերազմա, վասն հավատո եւ վասն հայրենիք։ Այս խորագիրն ա գրել, որովհետեւ հավատքը անբաժան մասն ա եղել մեզնից եւ երբ որ մենք քրիստոնեությունը ընդունեցինք, դա ոչ թե ընդունեցինք ձևական, այլ մեր ամբողջ մարմնով, մեր ամբողջ զգայարանով, մեր ամբողջ էությամբ ընդունեցինք քրիստոնեությունը եւ երբ որ փորձում են մեզնից հանել քրիստոնեությունը, մենք արդեն դուրս ենք գալիս հենց այդ պատերազմի եւ ասեմ չեմ, որ 88 թվականը շարժումը հեն շարժման բաղադրիչներից մեկն էլ նաև եղել է հավատքի հետ կապված, որովհետև եւ մշակութային առումով եւ հավատքի տեսանկյունից Արցախը զրկված էր։ Եվ եզակի այն պետություններից, այն երկրներից, այն տարածքներից էր, որ ոչ մի եկեղեցի չէր գործում։ Սա կնշանակի, որ Ադրբեջանը հենց ի սկզբանե թիրախավորել էր հենց այդ ուղությունը, ժողովրդին զրկելով քրիստոնեությունից, իրենց էությունից, իրենց ակունքներից, կարող է հեշտ հանգիստ դուրս հանել ժողովրդին Արցախից եւ հայաթափել Արցախ Արցախը։ Ես սա կնշանակի, որ օրինաչափ էր անշուշտ, որ Արցախի թեմը հենց այդ ժամանակ բացվեց, որովհետև Վազգեն Վեհապարի իմաստությունը եւ հերատեսությունը անկասկածելի էր։ Եվ կարծում եմ հենց Արցախի թեմի վերաբացումից Արցախը ներգրավեց, թեմը ներգրավեց հենց այդ շարժմանը, այդ սրբազան շարժմանը եւ անշուշտ մենք գիտենք ինչ տեղ ունեցավ, դա վերածվեց պատերազմի, եւ հոգեվորականներ անշուշտ ներգրավված էին ոչ թե միայն գաղափարախոսությամբ, այլ նաեւ մշտական իրենց այցելությունը զինվորականներին, կամավորականներին, ֆիդայիններին, չմկրտվածներին մկրտում էին, նաեւ հոգեբանորեն եւ նաեւ ինչու՞ չէ, պատարակ էին մատուցում, պատարակից հետո հաղորդություն են տալիս, ինչպես ընդունված էր եւ ինչպես վարդանանցի ժամանակ էր, եւ սա ճիշտ ձևաչափ է անշուշտ Թեմը վերաբացվելուց անմիջապես հետո Աստծո խոսքը քարոզելուն զուգընթաց պայքարող հոգևորականները կատարում էին մկրտություններ, ինչպես վերահոսված եկեղեցիներում, այնպես էլ պատերազմի դաշտում։ Եվ Գանձասարում, եւ Ամարասում, եւ տարբեր եկեղեցիներում, եւ Շահումյանի շրջանում մշտապես այդ արարողությունները եղել են պատերազմը դաթարներ էր ունեցել անշուշտ եւ այդ դաթարները օգտագործում էինք հեծեթ նպատակների համար եւ մշակութային եւ կրոնական եւ հավատքի տեսանկյունից մենք փորձում ենք որպեսզի չմկրտված մարդ չմնա բայց անշուշտ սա ստիպողական չէր սա կամավոր էր եւ մարդիկ գիտակցում էին դա եւ ամեն անգամ իրենք այցելելով Գանձասար ստանալով առաջնորդի օրհնությունը նաեւ հոգեորական է նրանք լիարժեք փոխվում են ես ասեմ նաեւ որ առիթ եմ ունեցել նաեւ այն կազակական խմբին դիմավորելու Գանձասարում որոնք եկան որպես քրիստոնյաներ մեզ օգնելու համար եւ իրաց շարքերում նույնպես կային չմկրտվածներ։ Նրանք իրապես գնահատում էին եւ զգում էին հոգեորականի դերակատարությունը նման առաքելության մեջ։ Եվ ասեմ, որ դրա շարունակությունը եղավ անշուշտ, երբ որ արդեն զինված ուժերում արդեն օրենքի ուժ ստացած մեր հոգեորականները, մեր գնդերեսները, ովքեր իրապես կարողացան կարճ ժամանակահատվածում ներգրավել զինված ուժերի այդ կառույցը եւ կարողացան նաեւ համապատասխան պատասխան ձևաչափերով իրենց տեղը եւ դերակատարությունը բերել ամբողջական մեր հայոց բանակին։ Եվ ասեմ, որ այսօր կարևոր կառույցներից մեկն է այսօր զինված ուժերում մեր հոգեվոր առաջնորդությունը եւ մեր գնդերեսները եւ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եւ 44-յա պատերազմի ընթացքում իրենց լավագույնով են դրսեւորել եւ անշուշտ ունեցել ենք նաեւ զոհեր, վիրավորներ, բայց այս խոսում է նրա մասին, որ եկեղեցի մշտապես իր գահակալով մշտապես եղել է պետության եւ հայոց հայոց բանակի կողքին անկախ նրանից խաղաղ պայմաններում թե պատերազմի ընթացքում Հոգևորականների կենսագրությունը մեր տարեգրության էջերում ամրագրեց իր տեղը Ցավոք հոգևոր մեր եղբայրներից նույնպես զոհվեցին, վիրավորվեցին, գերեվարվեցին 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմում հակառակ կողմում գերի հայտնված հոգևորականից առ այսօր որևէ տեղեկություն չկա։ Մենք շատ ենք հետաքրքրվել եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնը իդեմս ամենահայոց հայրապետի եւ բազում ճանապարհներով անշուշտ մենք միջով այսօր ճունենք լիարժեք տեղեկություն այդ մասին։ Արցախի թեմի առաջնորդը չի դասակարգում հոգևորականներին ակտիվ կամ пассив որակելով նրանց։ Ասում է դա անարդար կլինի։ Ես չեմ ուզում այստեղ ինչ որ ազնավորել։ Ես ընդհանուր կառույցի մասին կարող եմ ասել եւ Արցախի թեմը եւ զինված ուժերի հոգեվոր առաջնորդություն եւ ընդհանրապես հայ եկեղեցին վեապար հայրապետի օրհնությամբ տարբեր թեմերից այցելել են պատերազմի ժամանակ Արցախ ամեն մեկը յուրով։ Եվ եթե այս այստեղ ասեմ, որ քահանայի ներկայությունը միայն տեսանելի էր մարտական դաշտում կամ հենակետերում կամ զինվորի կողքին, բայց նաև պիտի նշեմ այն հոգևորականներին, որ մշտապես աղոթքի մեջ էին, աղոթում էին մեր պատերազմի համար, մեր տղաների համար, մեր զինվորների հոգուփրկության համար։ Սա նույնպես կարևոր է եկեղեցու տեսանկյունից, հավատքի տեսանկյունից, եւ ես կարող եմ ասել, ասել, որ համատարած, համատարած բնույթ էր կրում հոգևորականների հոժարակամ այցը դեպի Արցախ պատերազմի ընթացքին։ Անշուշտ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին այդ ամեն ինչը կառավարում էր, որպեսզի ընթացքը ճիշտ լիներ եւ ընկալելի լիներ։ Սրբազան հայրը չանդրադարձավ նաև պատերազմից խուսափող հոգևորականներին, նրանց ապրումներին, դա մարդկային է ու խիստ անձնական։ Ես չեմ կարող ասել խուսափել կամ չմասնակցել։ Ես կարող եմ միակ մի բան ասել, որ պատերազմը դա արհավիրք է, պատերազմը դա վախ է բերում, պատերազմը դա մի հասկացողություն է, որ ամեն անհատ յուրովի է ընկալում դա եւ այստեղ որևէ մեկին նսեմացնել կամ որևէ մեկին բարձրացնել այն պահը չէ, այլ կուզեմ ասել, որ մարդկանց հետ պետք է աշխատել բոլոր առումներով։ Դա կլինեն երեխա, դա կլինեն զինվորականներ, դա կլինեն հոգևորականներ, բոլորը կարիք ունեն հոգեբանական դասընթացներ անցնելու այս գաղափարը պետք է լինի, որ մարդիկ կարողանան այդ ուսանելով հասկանան, գիտակցեն արհավիրքը ինչը, վտանգը ինչը, ստրեսը ինչը, վախը ինչը, այս ամենը մարդկային է։ Եվ կարծում եմ, որ պետք է անպայման այդ դասընթացները բոլորը անցնեն, որպեսզի մարդիկ պատրաստ լինեն հոգեբանորեն Արցախյան երեք պատերազմներից հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսը որոշակի պարբերականությամբ այցելում է Արցախի թեմ իր հոգևոր զավակներին զորակցելու, գոտեպնդելու, միասին մասնակցելու հոբելյանական կամ հիշատակի հոգևոր ու աշխարհիկ որևէ իրադարձության։ Այժմ միանշանակ վերջիվերջո ամենան հայոց հայրապետն է այցելում իր հոգևոր հոտին, եւ դա միանշանակ ոչ միայն ողքեվորիչ է, այլ ժողովուրդը մեծ հույսով եւ մեծ մանով են սպասում վեապարի այցին եւ դա կնշանակի, որ վեապար հայրապետը որտեղ էլ այցելում է, ժողովրդի սիրով եւ ворթիական խոնարհությամբ են ընդունում եւ առավել եւս պատերազմից հետո, երբ որ վեապար հայրապետը սիրով եկավ Արցախ ամռան ամիսներին եւ տեսավ իր ժողովրդին, իր հոտին, իր օրդությունը բերեց, մխիթարեց այն սքավորներին, նաեւ մեծ աջակցություն ներկայություն տեսանելի էր զոհված ընտանիքների համար եւ նաեւ այդ ներկայությունը արդեն իսկ բավարար էր որ մեր ժողովուրդ Արցախայությունը զգա որ ամենայն հայոց հայրապետը եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը կանգնած են Արցախայության կողքին Հայ իրականության մեջ հոգևորականների կենսագրությունն ու գործնեությունն ասես աղերսվում են պատերազմներին ու դրանց հետևանքներին, բայց կյանքը միշտ է պատերազմ, երևութական ու աներևույթ, անտես ու տեսանելի։ Սատանան ամենամեծ պատերազմողն է, նա այնտեղ է, որտեղ Աստծո խոսքն է, որտեղ Աստծո խոսքը քարոզողն է։ Իսկ մարտական գործողություններից հետո հոգևորականն ավելի մեծ անելիքներ ունի։ Նա պատերազմում հայտնված ու պատերազմին մասնակցած քաղաքացիների հետ հոգեբանական վերականգնողական խնդիրներ ունի լուծելու։ Միաժամանակ վերականգնվելու կարիք ունի հայ եկեղեցականը նամանը ձեռնադրության պահին, երբ որ ստանում է բարձրաստիճան հոգևորականից այդ ձեռնադրությունը, արդեն իսկ ինքը պիտի պատրաստ լինի անտեսանելի այդ պատերազմին Դա լրի ուրիշ պատերազմ է, որը մարդ չի կարող տեսնել։ Եվ այդ պատերազմի ժամանակ է, որ հոգևորականը ավելի է թրծվում, ավելի է զորանում եւ նրա աղոթները ավելի ընկալելի եւ ընդունելի են դառնում։ Եվ ինքը դառնում է, այսպես ասած, լիարժեք պատրաստ հոգևոր հովիվ լինելու, քաջ հովիվ լինելու, առաջնորդելու իր հոտին, որպեսզի որևէ մեկը իր հոտից չսայթակվի եւ ինքը միշտ կարողանա պատերազմել այն հավատացյալի համար, որը ընկնում է սատանայի ճիրանները ազատելու այդ ճիրաններից։ Եվ դրա համար, որ հոգևորականը կարողանում է զինված ուժերում, զինվորականների հետ խոսել, նա կարողանում է համեմատել այդ երկու պատերազմը, ինչպիսի պատերազմ է, եւ դրա համար զինվորականները դա շուտ են ընկալում որովհետեւ զինվորականը ինքը անցնում է նաև տեսանելի պատերազմով։ Եվ երբ որ ինքը համատական է տալիս, ինքը ավելի է հասկանում ինչ կնշանակի անտեսանելի պատերազմը, ինչ կնշանակի, որ միշտ թիկունքիդ հարվածում է սատանան եւ դրա համար միշտ պիտի պատրաստ լինի։ Կարող եմ ասել, որ ոչ պակաս կարևոր եւ առավել կարևորը պատերազմից հետո աշխատանք քահանայի համար որովհետեւ պատերազմից հետո նույն իրավիճակն է ոնց որ պատերազմի ժամանակ տեսանելի եւ անտեսանելի է պատերազմը Կարող եմ ասել, որ պատերազմից հետո վերջույթներից զրկված մեր անձինք, հոգեբանորեն այդ ստրեսներ, ապրազները, այս ամեն ինչը դժվարացնում է մարդ անհատի կյանքը, կենցաղավարությունը եւ մարդիկ շատ դեպքերում կարող է ծայրահեղությանը գնան, որովհետեւ երիտասարդներ են, չեն համակերպվում ներկայիս վիճակին իրենց եւ հնարավոր է, որ ահա այդ քայլին անգամ գնան, այս պարագային է, որ քահանան պետք է հոգեվորականը պետք է որ կողքին լինի զինվորականի, նախին զինվորականի երեխանի կամ հաշմանդամ երիտասարդի կյանքը դրանով չէ միայն անկամ Քրիստոս ինքն է ասում եթե մի մասը քեզ գայթակվում է կարող ես կտրել եւ գցել այսինքն կնշանակի որ կյանքը կարող է շարունակվել առանց անկամ այդ փոքրիկ կամ այդ վերջույթը ճանանալով եւ ասեմ որ այնպիսի երիտասարդներ եմ ես տեսել որ ճանանալով այդ ամենը ավելի կամքով զոր են քան լիարժեք մարդը, որ այսօր մեր աչքերի առաջ եւ մեր շրջապատում է գտնում։ Ոստի կնշանակի, որ մարդանհատը հոգեպես հզոր պիտի լինի։ Ներաշխարը իրան պիտի կայուն լինի, խաղաղ լինի, որ ինքը կարողանա հաշտվել այն երևույթին, որ իր հետ տեղի է ունենում։ Եվ ասեմ, այստեղ քահանաների աշխատանքը շատ մեծ է եւ ուրախ եմ, որ մեր քահանաները մշտապես այցելում են նման տղաների, նման մարդկանց եւ իրենց հուսադրում են։ Նրանց Քրիստոսի խոսքն են ասում, կյանքի խոսքն են ասում իրենց եւ մշտապես հոգևորականի ներկայությունը նման կառույցներում կամ ընդհանրապես անհատական հանդիպումների ժամանակ շատ եմ կարևորը։ Նաև ասեմ, որ աշկերտ մեր հոգևորականը, ովքեր գտնվում են սահմանամերձ համայնքներում, ցեղական քահանաներն են նրանք, ովքեր շփվում են այդ մարդկանց հետ, մշտապես այդ կապը կա եւ արդյունքն էլ դրական է։ Օրնեսի եւ Պապանեսի եւ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 10-ի թողարկումը։ Մեր զրուցակիցն Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանն էր։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։